Вітаю я аня і я біолог Вітаю а я міша і я не і гэта па-ранейшаму падказ біябурвалка дзе мы разам шукаем адказы на складаныя і простыя біялагічныя пытанні і гэтым разам у нас пытанне чаму не варта выкарыстоўваць адну дошку для мяса і гародніны Вось зараз такі час калі блізяцца блізяцца каляды новы год і мне падаецца такія кухонныя пытанні <laughs> становяцца больш актуальнымі якое у цябе міша меркаванне наконт таго чаму не варта выкарыстоўваць одну ножку ці выкарыстоўваеш ты одну дошку для <laughs> сырога мяса і гародніны ці не я вось просто павярнуў галаву і гляжу на дзве дошки якія ёсць роўна думаеш пра іх функцыю тваім жыцці і думаю што яны набываліся ў прынцыпе з мэтай каб было дзве але па сутнасці я ўжо не памятаю якую я апошнім разам выкарыстоўвалі чаго у пытанні ў прынцыпе закладзена да што не варта гэта такая аксіома Ну так ёсць ёсць э, э, такая аксіома нас нават навучалі у школе э, быў гэта занятак працоўнае навучанне ага. напэўна гэта называлася і адно з правілаў было пра тое што дошки павінны быць розныя для мяса для малочных прадуктаў для гародніны калі я пачала думаць сама чаму так я зразумела што справа ў бактэрыях А, так справа ў мікробах так нават не толькі ў бактэрыях а ў мікробах мікробы гэта такое больш агульнае значэнне вось мы з дзяцінства яго чуем мікробы мікробы а ты многа ведаеш што такі мікробы між не не асабліва ну гэта нейкі больш я заўсёды уяўляў гэта что гэта нейкія мікраарганізмы якія не абмяжоўваюцца бактэрыямі а пра ёсць нейкая іншая нагода чым іх групаваць у гэтую катэгорыю так э, я згодная і насамрэч мікробах это вельмі такі стары тэрмін ён быў прапанаваны яшчэ ў 1878 годзе Сэнс у тым, што мікробы гэта мікраскапічныя арганізмы, то бок тыя арганізмы, якіх мы не можам пабачыць без мікраскопу. То бок яны вельмі маленькія і тое, што мікробы жывуць на нашай дошцы, э, ніяк не бачна звонку і не абавязкова дошка павінна выглядаць э, бруднай пры гэтым. Яна можа выглядаць чыстай, але на ёй можа нехта жыць. Да мікробаў адносяцца две вялікія групы арганізмаў гэта прокрыёты і эўкурыёты памятаеш нешта са школы амаль адзінае што памятаю са школе занятку па біялогіі розніца ў наяўнасці ці адсутнасці ядра ўляецца так у эўкрыётаў у клетцы ёсць ядро і сярод іх ёсць арганізмы якія складаюцца ўсё цела якіх складаецца з адной клеткі і яны вельмі простыя таму і называюцца пратысты і да пратэстаў напрыклад адносяцца аднаклеткавыя грыбкі такія як дрожжы яны ўтвараюць калоніі але адзін арганізм гэта адна клетка мы размаўлялі ўжо пра дрожжы ў першым выпуску калі саша нам расказваў пра тое чаму дрожжы могуць навучацца за сваё жыццё Э, таксама да пратэстаў адносяцца водраслі але ва ўмовах кухні <laughs> не ва ўсіх Дякуй Богу яны растуцьзялі <laughs> бывае такое а да пракрыотаў адносяцца бактэрыя Таму што ў іх замест ядра ў іх кальцавая ДНК і адносяцца яшчэ археі Гэта такая а, старажытная група арганізмаў гэта асобная галіна эвалюцыі арганізмаў і гэтыя арганізмы яны маюць некаторыя рысы і прокарыотаў і эўкарыотаў хаця ў іх няма ядра але вось яны падобныя і да тых і да іншых вельмі цікавая група але ну, размова ёсць у нас на кухнях У большасці сваёй у нас на кухнях жывуць бактэрыі і грыбкі. Гэта асноўнае, але мікробамі можна назваць больш шырокую групу арганізмаў не магла пра гэта не расказаць. І вось на паверхні сырога мяса бактэрыі жыве значна больш, чым, напрыклад, на паверхні гародніны. Mm. Таму што памятаеш, калі размаўлялі мы пра мух, казалі пра бульончыкі. Памятаю, як такое забыць. <laughs> і сэнс у тым, што мяса яно вільготнае, у ім шмат бялкоў, І вось вадкасць, якая выдзяляецца з сырога мяса, яна вельмі насычаная харчовымі рэчывамі і бактэрыі хутка у ёй развіваюцца. І калі мы рэжам мяса на дошцы, то гэтыя бактэрыі яны могуць застацца на дошцы і асабліва калі яе не вельмі добра памыць. Угу. Там проста спаласнуць вадой без сродка для мыцця І э, гэта яшчэ залежыць э, тое, колькі бактэрый засталося на дошцы, яно вельмі залежыць ад тыпу дошкі. Угу. Вось у нас ёсць пластикавыя дошкі, ёсць э, драўляныя дошкі, угу. ёсць шкляныя дошкі. Як угу. ты думаеш, на якой дошцы больш за ўсё жыве бактэрыі чым? Uh, так ну па-першае я па сутнасці толькі даведваюся пра канцэпцыю шляных дошак у прынцыпе жыцці не сустракаўся слухайте то наш выпуск будзе мець сэнс ну для мяне прыватнасці так э, ну яшчэ цікава што мне здаецца што некалькі можа гады два таму я нават бачыў тик ток про гэта і вось хоць забей я не памятаю якая <laughs> была выснова але ну калі разважаюць лагічна то то дрэва гэта не не штучнае такое натуральнае асяроддзе дзе так у прынцыпе хтосьці жыве Таму здаецца што для мікробаў можа яно таксама больш крыху прывабнае чым пластык які вырабляецца зноў такі ў штучных умовах але ў ціктоку там яшчэ штосьці было пра тое што калі ты рэжаш на дошках розных матэрыялаў mm -hmm. то там глыбіня парэзаў гэтых і залежнасці ад яе таксама там застаецца больш месца каб мікробы размножваліся і тусілі там а, э, ну так найбольшую ролю грае тое якая структура матэрыялу так? mm. я не магу сказаць што бактэрыі якія жывуць на мясе яны будуць э, есці дрэва таму што ну, натуральна не не mm. будуць але сэнс у тым што дрэва калі паглядзець на яго пад мікраскопам яно мае такую сітаватую структуру то бок там ёсць поры Mm -hmm. І ў гэтых порах назапашваецца вода і таму бактэрыі там могуць пражыць трошкі больш часу. І калі ты мыеш такую дошку, то сродак для мыцця посуду ён трапляе не ўсюды і атрымоўваецца, што ось у гэтых глыбокіх парэзах ці ў порах у дошцы застаюцца бактэрыі. І ось яны там могуць жыць. І збольшага гэта бактэрыі, якія не выклікаюць у нас атрушванняў, але можа не пашанцаваць і калі у цябе было мяса з бактэрыямі якія загінулі калі гэта ты гэта мяса апрацоўваў цяплом трагічна так вось яны маглі застацца на дошцы і потым калі ты будзеш рэзаць на такой дошцы гародніну мы ж звычайна гародніну толькі мы ну вось там гуркі сыры памідоры мы іх і спажываем у сырым выглядзе для таго як каб атрымаць больш вітамінаў з іх і бактэрыі могуць патрапіць на такі на такую гародніну знайсці новы дом знайсці новы дом так і звычайна ты не зможеш атруціцца адразу гурком які ты парэзаў і з'еў але калі вось ты рэзаў грок доўгі <laughs> потым паклаў яго там у лядоўню ці так недзе ён ляжаў то бактэрыі там могуць развіцца Гэта ўсё вельмі нячастая рэч але некі базовые правілы гігіліены ўсё ж такі ёсць іх варта трымацца было даследаванне у кітайцаў тому што шмат дзе у грамадскім харчаванні значна больш э, увагі надаецца гэтым правілам мыцця дошак мыцця наогул кухні тому што там аб'ёмы прыгатавання ежы значна большыя і рызыкі большыя, тому што атруціцца большая колькасць чалавек, калі нешта пойдзе не так. І вось у Кітае была праблема, што ў іх на сырой курыцы знайшлі кампілабактар. Гэта бактэрыя, якая выклікае вельмі моцнае захворванне, гастраэнтэрыт. Яго э, можна параўнаць з грыпам, яно праходзіць цяжка з, з высокім жарам, і з дарэй і з ваніцамі людзі нават паміраюць ад гэтай хваробы і кампелабактар яго знайшлі на курыцы сырой а сырая курыца зразумела што вельмі часта выкарыстоўваецца вось у стрытфудзе <laughs> у волечнай ежы ў шмат у якіх краінах у кітайцаў была праблема з гэтай кампілабактар і яны што зрабілі яны э, ну спачатку яны распрацавалі э, санітарныя нормы як трэба абрабляць дошки і што трэба рабіць каб э, нават калі ў цябе выпадкова была гэта кампілабактар на кухні каб яна не распаўсюдзілася па ёй угу. і а другое то яны зразумелі што гэтай нормы у лабараторыі распрацоўваць класная але яны часцей за ўсё не будуць працаваць у рэальных кухнях яны пайшлі на рэальнай кухні вось да кухараў і там імітавалі вось гэта забруджванне кампілабактар глядзелі наколькі вода распырскваецца там з раковины что mm. наогул робяць кухры со сваімі дошками і вось да чаго я ўсё гэта кажу что оказалася что у выпадку драўляных дошак а большасць дошак у Китае у вось грамадскім харчаванні яны драўляныя самае лепшае што з ёй можна зрабіць гэта сашкрабаць ножом паверхню mm. зверху і цікава что сотні гадоў кухары так і робяць uh -huh. дошками то бок вось яшчэ да таго што вось гэтыя правілы на кухні які мы ну не толькі на кухні а дома правілы гігіены якія існуюць яны выпрацаваныя хутчэй за ўсё на базе ўласнага досведу папярэдніх пакаленняў Ну і вось яны там мылі з сродкамі спецыяльнымі і проста вадой і кіпнем абдавалі аказалася што у паколькі вось у дошкі гэтая сітаватая структура, то бок як сіта, што там ёсць маленькія поры, лепш за ўсё сашкрабаць, але зразумела, што ты ж не будзеш сашкрабаць са сваёй дошкі кожны <laughs> раз ножом. ну, Таму што дошак не набярэшся па-першае. Вось ну па-другое ёсць яшчэ такое, што чым больш ты сашкрабаеш, тым больш сітаватая твоя дошка. Таму другое гэта пераход на дошкі з не драўляная, а напрыклад, пластикавыя ці шкляныя. І тут ёсць пра пластык. На пластыку таксама застаюцца гэтыя парэзы ад нажа. Там таксама жывуць бактэрыі, але нават не гэта самае страшнае ў выпадку пластыку. Непрыемна тое, што калі мы рэжам гэты пластык, то ну, мікрапласты так, маленькія кавалачкі гэтага пластыку трапляюць у нашу ежу і тут <laughs> трэба зноў вярнуцца да тыктокаў таму што была такая рэч якая мяне вельмі узбудзіла таму што я гэта пабачыла наогул у дакументальным фільме пра змену клімата і падумала божанагу калі гэта дакументальны фільм напэўна гэта ж правяралі гэтыя дадзены і яно так і ёсць а потым пасля выхаду гэтага дакументальнага фільму я у пабачыла гэта таксама ва ўсёй кантэкснай рэкламе, якая мне была тое, што у сярэднім кожны чалавек у свеце на тыдзень спажывае 5 грамаў мікрапласт. Угу. Гэта як э, банкаўская картка. Угу. Ось я такая бах. Патэпу, гэта э, магло быць рэальным, э, Калі гэта на напластык, ну наогул мікрапластык, мы называем так часцінкі пластыку, якія mm. меншыя за 5 міліметраў бок мікраскапічная і вось нанапластык это наогул вельмі маленькія часцінкі 5 мм так сантиметра так ну, ну, ну мікрапластык это за 5 міліметраў а нанапластык это гэта часцінкі якія меншыя за один мікраметр то бок это одна тысячная міліметра і І вось у выпадку на анапластыку я амаль ужо поверыла, што так яно і можа быць. Адзінае мне было пытанне, як гэта ўсё фільтруецца там нашымі ныркамі, але але не. Я вось перад гэтым выпускам залезла пачытаць э, і аказалася, што сапраўды гэты артыкул ён выйшаў э, нядаўна, ён выйшаў у сакавіку 22 -го года. Пра гэтыя 5 грам на тыдзень але ўжо у лістападзе 22 <laughs> матэматыкі сабраліся і <laughs> напісалі зняпраўджанне то бок артыкул э, які кажа што нешта ўсё неправільна палічылі <laughs> і там ведаеш зразумела што калі выходзяць гэтыя артыкулы пра мікрапластык шмат якім вялікім кансорцыумам гэта не падабаецца і у калі там верыць у тэорыю змоў можна падумаць што ага зразумела але вось у гэтым артыкуле зняпраўжванні э, спрэчанні там былі праведзеныя спасылкі на самі гэтыя дадзеныя з папярэдняга артыкулу і тое што не стыкавалася чалавек просто складаў дадзеныя з розных эксперыментаў mm. не ўлічваючы вось розніцу памераў гэта ж mm -hmm. часцінак что нельга взять дадзеныя дзе вывучаўся вось мікрапластык і нанопластык і просто прыплюсаваць гэта таму что мікрапластык будзе ўваходзіць нанопластык гэтак далей карацей э, там было сказано что ўсё трэба пералічваць і э, конкретных э, конкретной колькасці год там не было дадзена на тое каб з'есці <laughs> гэтых 5 грамм пластыку але было сказано что размова не про тыдзень а про сотні год mm -hmm. і было подкрэслена что насамрэч гэта тэма вельмі важная і складаная і вось распрацоўваць гэтыя метады падліку трэба і гэтым зараз актыўна займаецца вось я ж кажу что гэты артыкул быў у 22 годзе і Але нягледзячы на тое, што мы не спажываем банкаўскую картку ў тыдзень, праблема мікрапластыка яна вельмі сур'ёзная. І важна не толькі тое, што мы яго спажываем, а і тое, што ён трапляе ў ваду. Таму што вось ужо ёсць канкрэтныя дадзеныя пра акеан. Кожны год у мора трапляе ад 800 да 2700 кілаграм пластыку і ён застаецца ў вадзе і самае сумнае што ён трапляе ў рыбу і мы зараз ведаем што амаль ва ўсёй марской рыбе ёсць мікрапластык пластык э, ёсць э, у паветры і ўжо не толькі ў гарадах там дзе смог а вось нават на плюсах новы снег які выпадае ўжо утрымлівае часцінкі мікрапластыку і таксама вядуцца даследаванні вельмі актыўна таго як гэта ўплывае на тое наколькі хутка тае снег і лёд на плюсах Таму што мы ведаем у нас глобальнае пацяпленне у нас рэзервары прэснай вады гэта плюсы і калі э, ледавікі на полюсах растаять у нас. Почнется затопление, еще почнутся проблемы с э, ресурсами пресной воды. И то, что там уже микропластик, это так само серьезная проблема, потому что максимум вухол переломления сонечных променю он изменяется, когда снег утрымливает микропластик. И mm -hmm. ну, худкость таяния снегу, и она так само может изменяться за год. Вось такія сур'ёзныя рэчы і трэба разумець, што уся наша вода з нашых кранаў яна так ці інакш трапляе ў мора праз грунтовыя воды. Таму мы ўсе трохі датычныя да ўсіх гэтых працэсаў. І яшчэ адна праблема гэта тое, што мы звычайна, Не вельмі звяртаем увагу на якасць дошак, які мы набываем і там у краме ўсё па два рублі, можна набыць дошку якая яшчэ таксічная ну з пластыку які таксічны mm -hmm. тому что ёсць зножы розныя стандарты і не ўсюды прыдаюцца тавары якія адпавядаюць стандартам для харчавання то бок калі самая базовая калі у цябе на дошцы ці на цэтлікі для дошки няма вось няма паметкі з такім відэльцам і лыжкой што гэта харчовы пластик гэта не харшовы пластык то бок яны не паставілі памятку яны здымаюць сябе всю адказнасць тое mm. што ты гэта набыў гэта твоя праблема Дарэчы калі вельмі <laughs> цікавая вся гэтая тэма і хочацца жыць здаравей і больш асэнсавана то вельмі раю курсы ад э, беларускай НДА школа экайдей Таму што там ёсць э, класныя курсы менавіта вось якія датычаць, экалагічных падыходаў э, у гаспадарцы і яны вось без вады. Я слухала іх кароткія семінары і там добра распавядаецца і пра маркетынгавыя рэчы гэтых усіх штук экафрэндлі <laughs> ўсяго mm -hmm. астатняга і пра тое што рэальна можна рабіць у нашых умовах напрыклад ва умовах беларусі калі там большасць э, вокладак для школьных подручнікаў яна таксічна <laughs> что рабіць у гэтых умовах як выбіраць найменшае зло і ну як звяртаць на гэту увагу веда ты сказала яны без воды мне спатрэбилось <laughs> что гэта фігуральна перакрылі таму я пакіну <laughs> большасць э, рэкамендацый э, для іх. Э, але вось такая праблема пластыка ёсць, таму пластыкавыя дошкі яны хоць і не такое добрае асяроддзе для мікробаў, як драўляныя, але таксама маюць сваю мінусу, таму што мікрапластык, які трапляе ваду і ежу, а яшчэ таму, што калісьці твая дошка стане смеццем, якое ніводны мікроб, <laughs> пакуль што не можа перарабіць і гэтая дошка пражыве дольш за цябе недзе на э, недзе на сметніку бок выбіраем шкло ну так э, даследаванні паказваюць што шкло гэта але якаснае шкло гэта самы лепшы матэрыял але тут таксама э, <laughs> не без мінусаў таму што у ёсць загартаванае шкло, якое менш рэагуе на перапады тэмпературы, менш б'ецца, але яно не таннае. І шкло таксама бывае рознае і яшчэ праблема шкляных дошак у тым, што яны тупяць нажы. І трэба набываць больш э, дарагую шкляную дошку, і, і больш дарагія нажы пад гэтую дошку з больш дарагога металу, каб яны не хутка тупіліся. Таму напэўна, ўсё ж такі наша выйсце гэта мыць. <laughs> Ну калі вельмі хочацца то ж шкрабаць, але э, тут трэба вярнуцца да нашага першых пачатковага пытання, ці варта выкарыстоўваць одну дошку, ось каб вельмі не заганяцца пра гэтыя рэчы і трэба проста мець некалькі дошак для розных э, мэт. То бок калі ты рэжаш сырое мяса на дошцы, ты потым яго апрацоўваеш абавязкова ці духовцы, ці варыш і бактэрыі памруць. Вось няхай гэта дошка для сырога мяса будзе дошка для сырога мяса. Дошка для сырой гародніны будзе дошка для сырой гародніны, можна наогул асобна там пра хлеб э, малочка мяса гародніна але насамрэч ну такі пажаданы мінімум гэта две для сырога мяса рыбы якую той потым апрацоўваеш і для ўсяго астатніх што ты будзеш есть без апрацоўкі э, тэмпературай вось ну і мыць э, таксама зноў жа я не хачу тут рабіць нейкія канкрэтныя рэкамендацыі <laughs> тому што я не і не знайшла нешта такога аксіомы, як гэта трэба рабіць. І калі гугліла, знайшла цікавае даволі смешнае для мяне даследаванне ў японцаў. Яны заўважылі, што харчовыя атручванні, якія вызываюцца бактэрыямі, іх колькасць павялічваецца у сезон дажджоў. Я не ведаю, калі ў японцаў сезон дажджоў, калі там ну, гэта месяц. пачынаецца. Чэрвень і да якога да ліпеня прыблізна А то бок два месяцы ну, насамрэч залежыць ад таго на якой выспе таму што там поўначам пазней пачынаецца і менш у прынцыпе дажджоў але ну прынпе да так. ну, вось яны пабачылі што шмат харчовых атрушванняў у гэты перыяд і звязалі гэта з тым што ну клімат больш вільготны і што вось на кухнях больш развіваецца бактэрый і на яны <laughs> пайшлі ў рэстараны і даследаванне было прысвечана таму, э, каб выявіць, калі э, паказаць кухарам рэгулярна <laughs> паказваць кухарам, як мыць дошкі, э, ці дапаможа гэта ад распаўсюджвання бактэрый. Па тыпу ці працуе наогул гігіенічная адукацыя ці санітарная адукацыя. Ну, яны пайшлі да кухараў там на пачатку іх працоўнага дня і ў сярэдзіну працоўнага дня паказвалі ім як мыць дошку і uh -huh. і вось ну зразумела што яны прыйшлі да высновы што так адукацыя працуе ось і таму для мяне было так крыху смешнае даследаванне тому что гэта падобна да некае такое школьнага даследавання ну, на навукова-практычную канферэнцыю Ну калі б я напішлі ну, да высновы што не не працую тому что кухар уже стаміўся ну, так. дзесь на сябе то гэта было б цікавае сацыялагічнае даследаванне што хтось ты прыйшоў нейкі незнаёмы даследчы кажа вось як трэба рабіць так, іх... гадоў ўжо гатуеш У іх былі такія гаворкі што мы падлачваліся под графік кухараў і мы нікога не прыбушалі мы ж дошкі мы просто показывалі ну, вось што яны показывалі мне цікава было что яны показывалі да? ага. я ж таксама хочу навучыцца э, яны показывалі что дошку трэба мыць со сродкам для мыцця посуду і церці і потым э, абмываць вадой 30 секунд і потым паўтарыць гэта два разы ось і тады па тыпу самая эфектыўная менш за ўсё бактарыі застаецца вось пры гэтым што большасць там кухараў абмывала іх проста вадой этой дошкі але ў іх былі дошкі з нержавеючай сталі ёсць ага. яшчэ і такая разнавіднасць ну, оказывается вось у грамадскім харчуванні калі ну я бачыла такія паверхні сталёвыя для оказывается вось і рэжуць таксама на таких дошках і потым іх выявюць это добрая рэч таму что ну яна э, сталі на холодная і там зусім не сітаватая гэтая структура а яна не не псуецца ножом вось але гэта такія прамысловыя дошки но ну, сэнс что вось я запомніла про гэты змываць 30 э, секунд і мыць тры разы і зноў жа <coughs> анекдот жыцця ровно ў гэты вечар <laughs> калі я чытала гэты артыкул у нас э, зрабілася маленькая вары ў кватэры мы живвем на першым паверхце і у нас у э, з каналізацыі паднялася праз <laughs> душавы сток вода у нас быў потоп і калі мы справіліся з дапамогай сантэхнікам з гэтым потопам ну ты можаш ужо прадказаць колькі гадзін я <laughs> правяла у гэтай ванны <laughs> пакуль мыла змывала і паўтарала вось другое пра мыццё тут ўсё э, таксама нелёгка Таму что вось мы кажам мы за сродкам для мыцця сродкі для мыцця таксама бываюць розныя у іх таксама шмат праблем тому что яны фармуюць плёнки на прадметах якія ты імі мыеш mm -hmm. Вось таксама трэба глядзець на ўсялякія паметкі на бутэльках э, якіх это сродак але гэта асобная тэма адзіна што могу сказаць что у ну, такий самый легкий варіант це вибирати сродки на основі лимонової кислоти. Це такий mm. зараз модний напрямок так само, тому що яни у воду, коли трапляють, то це лепш для екології, тому що лимонова кислота це натуральний продукт, який менш шкодить екології, коли трапляє у воду. З одного боку, з іншого боку, доволі добре працює супроти бактерій ёсць яшчэ такі э, цікавы напрамак зноў жа у Китае распаўсюджаны але і ў іншых краінах у грамадскім харчаванні выкарыстоўваюцца дошки з трыклазанам ага, э, так, так. трыклазан гэта такое рэчыва якое з'яўляецца універсальным антыбіотыкам для большасці ўсе гэтых бактэрій якія жывуць на прадуктах харчаваць і не толькі напрыклад гэты трыклазан яго калі знайшлі зрабілі нейкія даследаванні показалі што ён для нас нібыта не шкодны таму што большасць антыбіотыкаў яна шкодная для нашага mm. арганізму яго пачалі саваць куды толькі можна напрыклад у дезадаранты Таму што mm -hmm. мы ж пахнем наш пот гэта э, пах э, не самога як поту, а прадукта перадпрацоўкі бактэрыямі, якія жывуць у нас пад пахамі нашага mm -hmm. поту. І вось дададзім трыклазан у дэзадаранты і будзем с... у нас будзе смачнейшы пах, таму што мы будзем забіваць <laughs> бактэрыі пад сваім пахам. Але сэнс у тым, што гэтага рабіць не трэба таму што нашы бактэры гэта наши сімбіёнты mm -hmm. таму што калі сыдуць э, бактэрыі якія з намі спакойна суіснуюць іх месца могуць заняць бактэрыі устойлівыя да антыбіотыкаў і патагены ага. мне траплялася калісьці таксама на нейкім монам цікалку было это відэа пра антыбактэрыяльнае мыло і про біятычнае мыло mm -hmm. дзе прынцыпе красна дарож што мы дазволім у размножа са бактэрыямі якія нам ну. шкодзяць каб яны займалі месцы не прышлі нейкія іншыя бактэрыі якія Вось так і праблема з гэтым трыклазана менавіта ў тым што пасля шырокага распаўсюджвання трыклазану у сродках мыця посуду там ці туалету у у вот, дезадарантах нават вось дошки робяць прапітаныя трыклазанам паўстала пытанне <laughs> якую мікрабіёту мы атрымаем у угу. Э, дома, таму што бактэрыі, як я ўжо сказала, яны хутка эвалюцыянуюць. І адна з пагроз такога неабгрунтаванага выкарыстання антыбіотыкаў у тым, што з'явяцца штамы бактэрый устойлівы угу. да антыбіотыкаў. І гэта тое, што мы назіраем у больніцах, таму што, больніцах э, вымушана апрацоўваюць усе паверхні на кухнях і у палатах. Uh -huh. І вось там ёсць э, такія інфекцыі, якія называюцца ўнутры шпітальнай інфекцыі. Калі бактэрыі, якія у навакольным асяроддзі у нас нічога не вызываюць, у больніцах становяцца э, устойлівымі да антыбіотыкаў і пачынаюць быць патагенамі. то бок больш агрэсіўнымі і э, з імі больш складана спраўляцца. Вось дарэчы, пра такіх бактэрый было такое даследаванне ў Еўропе, нядаўняя зусім гэта чэрвень 2023 года там узялі маскі з 74 хат людзей розных валантораў з пяці краін з францыі вгоршаны норвегіі португаліі і румыні рабіла гэта ўсё норвежская каманда вучоных і іх мэта была ў тым каб вызначыць якія асноўныя групы бактэрый у норме жывуць на наших кухнях і ці яны аднолькавыя у розных краінах ці розныя яны па ўсім краінам знайшлі чатыры такія галоўныя групы бактэрый гэта ацэнета бактэрыі яны былі ва ўсіх краінах і сэнс у тым я пачытала пра іх гэта не патагенныя бактэрыі ці умоўна патагенныя іх называюць тому што вось могуць з'явіцца штамы якія стануць патагеннымі яны ў нас ёсць і жывуць на гэтых дошках. Это таксама рэч, э, якая нагадвае, што лепш мець асобную дошку для сырой рыбы. Потым бактэрыі э, рода псеўдамонас яны жывуць і на раслінах і ў жывёлах. Яны таксама умоўна патагенныя і яны вельмі розныя, вельмі шмат розных. І у іх хутка з'яўляюцца штамы з нізкай адчувальнасцю да антыбіотыкавых гэта ўжо можа вызваць праблему як бы таму што яны ўжо могуць стаць патагенамі і яшчэ энгідрабактэрыі іх было вельмі шмат у нарвегіі таксама гэта умоўна патагенныя бактэрыі то бок усе гэтыя чатыры групы умоўна патагенныя то бок у большасці выпадку яны не вызываюць нейкіх запаленняў Але калі вызываюць, то вось з энгітрабактэрыямі вельмі шмат праблем, таму што яны вызываюць запаленне матчавыводзячых шляхоў, рэспіраторных, то бок яны нават пнеўманіі могуць вызываць. І яшчэ псіхрабактар. І вось псіхрабактар было больш за ўсё ў вільготным асяроддзі. Гэта каля раквін ці на губках яны таксама могуць вызываць харшовыя трушванні і тут яшчэ я хочу пра губкі сказаць пару слоў самая <laughs> сумная рэш ва ўсёй гэтай кухоннай справе гэта губкі было даследаванне ў мічыгане ў 2012 годзе вось яны яны глядзелі якія на якой паверхні ў хаце больш бактэрый і аказалася што больш за ўсё бактэрыі жыве менавіта на кухоннай губкі Угу. Як ты думаеш чаму? Ну таму што вільготненька лёгка туды патрапіць месца ёсць ну, структурна. Вось угу. губкі сітаватая структура. Яна заўсёды вільготная, амаль заўсёды вільготная на кухні. І мы ніколі не можам з яе вымаць бактэрыі да канца. Губка mm. гэта не тое, што шматкватэрны, то гэта мегаполіс для бактэрый. Яны там ёсць заўсёды, і больш за ўсё вось гэтых псіхрабактар але там можа жыць і шыхе колі а яшчэ да семі дзён там можа жыць сальманела ага. а сальманела гэта так цудоўная бактэрыя якая жыве у яй ну на паверхні яек вось яна можа вызваць вельмі цяжкое атрушванне Таму што яна робіць таксіны і гэта атрушванне ўжо не ідзе як бы як хімічнае атручванне. І сэнс у тым, што губкі гэта самы дрэнны сродак для мыцця посуду. І такіх даследаванняў аказалася ну вельмі шмат. Першае, што сітаватая структура яна вільготная, там заўсёды жывуць бактэрыі, а другое, што гэта вельмі моцная крыніца мікрапластыку. Таму што закон ага. таго, што яна сітаватая, пры кожным мыці з яе вылятае мікрапластыка. Вось. Таму э, вось, напрыклад, нарвежцы у гэтым даследаванні было паказана, што яны моюць анучкі, мыюць анучкамі ага. посуд, але ж ўсё кажуць, выкарыстоўваюць, ну не кажуць, а зноў жа былі даследаванні, высявалі бактэрыі, глядзелі, дзе больш бактэрый, дзе менш, аказалася, што лепш за ўсё выкарыстоўваюць шотку, таму што яна добра высыхае. Ну. А гэтым вось бактэрыям, якія жывуць на губках, ім трэба вада і шчотка яна высыхае амаль ну, цалкам. І яна не сітаватая і патыпа, што там больш гладкіх паверхняў, з якіх лёгка смываюцца бактэрыі і ім там цяжэй жыць. Таму шчотка, але зноў жа шчотка яны ёсць натуральныя, не натуральныя, але ну хаця б не натуральную, таму што ну натуральная лепш з пункту гледжання экалогіі. Але, mm -hmm з усімі натуральнымі матэрыяламі таксама ёсць пытанні. Вось, але, ну, вось аказалася я, я думала шчыр кажучы што гэта просто кеўскі прыкол <laughs> гэта шоткі падпу яны эстэтычна выглядаюць ось аказалася што вось гэта э, мода на шоткі яна пайшла не просто так а, што просто былі даследаванні аказалася што на паверхні унітазу на сідушцы і на самім унітазе менш бактэры чым на губкі <laughs> Міша зараз глядзіць на свою губку просто сядзім на кухні ён глядзець на губку Таму <laughs> <laughs> у мяне калісьці быў закон э, я пачала думаць чым э, мне замяніць губкі але я думала з пункту гледжання экалогіі там што я разумела што гэта пластык яны робяцца з пластыку Вось. І <laughs> я брала вельмі танны, але вельмі неэстэтычны варыянт. Павалняна папяровыя шкарпэткі, вось яны ад марк фармелю наогул класны, таму што там яшчэ і ты выявы усялякія смешныя, то бок <laughs> кліены прываліся, можна іх паразіць. Вось гэта выглядае шакавальна для ўсіх, хто да мяне прыходзіць. шмат хто пытаецца, дзе у вас губка. Затое вось я ведаю, што я не раблю мікрапластыка яшчэ і, шэ, і больш гігіенічна жыву. Карацей, я магу шмат размаўляць, як ты бачыш і пра губкі, пра дошкі і пра ўсялякія тэмы э, ага. Вось але ага. трэба ўжо закругляцца неяк. Такім чынам, што мы даведаліся чыста з практычнага пункту гледжання што існуюць шкляныя дошкі <laughs> і больш за тое існуюць дошкі са сталі што дошкі гэта нават не асноўная праблема асноўная праблема губкі ці вось можна выкарыстоўваць аножкі яшчэ лепш щоткі і што заўсёды калі ёсць розныя варыянты ёсць плюсы і мінусы ёсць пэўныя трейдофы што mm -hmm. няма абсалютна дасканалага э, правільнага варыянту да не з пункту гледжання там экалагічнасці не з пункту гледжання мікробнасці і, і здароўя ну, ось там усё даволі складана і неадназначна. Так і трэба знаходзіць баланс. І зараз ёсць такі напрамак экалагічны жыцця з пункту гледжання того, што ты таксама аб'ект экалагічны. Ага. І што твой дабрабыт гэта таксама важна. Што патрэбна быць яшчэ экалагічным і да сябе самога. Mm. Рабіць баланс паміж падыходу да захавання асяроддзя і падыходу да захавання свайго ўласнага там ментальнага здароўя ага, ну, гэта мне здаецца вельмі добрая мараль няхай тады такая будзе ну і добрага вам прыгатавання салата ў люб'е нагадваем што дошку лепш э, для ўсяго што вы туды кладзеце браць не тую на якой вы рэзалі там курыцу для запякання і на гэтым усё у задавайте нам свае пытанне будем открывать э, скрыню пандоры з гэтымі гаспадарчымі пытаннямі таксама Дякую што слухаеце і да пабачэння да пабачэння